if I don't crap out. We'll have a window and we'll have a door and a reason to be living for if I don't crap out. And the material singers will fade into dust like forgotten merchants of disgust if I don't crap out. about. responsabilidad y con el pueblo libio. Hoy 40 manifestantes han estado asesinados en la plaza tagrir de Sanaa, en Yemen, o suyo gobierno y reafirmado por los Estados Unidos y por Arabia Saudí. Hue ha estado volado o molimento la plaza de la Perla, en Bahrein, país ocupado desde miércoles por tropas de Arabia Saudí movilizadas para reprimir las manifestaciones, aunque son muertas ya bellas decenas de personas. Juegos iraquíes han tornado a salir ta carrera ta reclamar pan y libertad en manifestaciones que se repiten desde fa semanas, con a sabelo de víctimas mortales en un país estricallado de todo por los Estados Unidos y os suyos aliados. Esta semana han continuado en Marruecos y en Argelia las protestas en las carreras contra los nuestros amigos dictados. Esta semana Palestina ha continuado reclamando a fin de ocupación israelí, reafirmada por Estados Unidos y Unión Europea. Esta semana han muerto decenas de personas en los cutianos bombardeos estadounidenses sobre Afganistán y Pakistán. Zapatero plega de declarar, de de anunciar la participación del Estado español en las operaciones militares contra Libia, a nuestra responsabilidad y con el pueblo de Libia. Si os burros graman y os roñen, por qué socialdemócratas parlan. A nuestra responsabilidad, a los pueblos europeos y estadounidense, ya de surtir esta carrera, no nomás esta protestar contra la intervención, no, sino también enviar a Zapatero y a Rajoy, a Sarkozy, a Berlusconi, a Obama y Clinton y todos los demás, a hacer compañía a Mubarak y Ben Ali. Mientras eso no ocurra, ni a no pueblo de Libia podrá librarse de Gaddafi, ni a no mundo pronunciar bellas palabras sin escañarse. Se puede estar un inmoral honrado, un inmoral quedo. Pues con estas reflexiones de Santiago Albarrico, Agüe, Fendorella. un lunes más a Fendorella, no 101.8 FM de Radio Topo. Eh, seremos con vosotros de cara a las 7 de la tarde con toda la actualidad de Razón Aragonés. Si queréis contactar con nosotros en directo, ya sabéis que tenéis su teléfono 976 29 13 98. También podéis escribirnos a la dirección, a la dirección electrónica fendorella.gmail.com y eh, huellaros nuestros artículos que, que leíamos en el programa en fendorella.wordpress.com. seremos con vosotros y que a las 7 de tarde y vez a faltar la voz de uno o dos compañeros que fue al programa, sino es que bueno, desde aquí le enviamos un saludo y esperamos que se meta bueno a escape. entre otras cosas charlaremos de una nueva concentración neonazi en esta ocasión en Chaca y eh, también charlaremos sobre si somos uno o somos en guerra respectiva a un nuevo chuego dos imperialistas en Libia y también charlaremos sobre otra guerra imperialista que no hay tan conocida que la guerra de Ruanda por, por Ocoltán Leyeremos también una reflexión sobre por qué a independencia y una alternativa a todos los pueblos eh, que forman parte del Estado español por ahora. Y también os leyeremos eh, un otro texto informativo que no nos a de la semana pasada sobre las muertes que se producen pues, eh, de personas detenidas en comisarías y con todo esto y un poco de música pues plegaremos y a las 7. estamos charlando todos sobre una nueva concentración neonazi, en esta ocasión en Chaca. Organización Pirineos Wilderness, con la reforma del partido ultradereitista MSR, PECTA y Hispania Verde, organiza una concentración en defensa del no Pirineu, en la localidad alta aragonesa de Chaca, acto que de seguras aprovecharán para mostrar a suya simbología de corte fascista y racista. Dos los vistes de MSR en la actualidad y Jesús Vallés, conocido en Aragón por su antigua militancia en Los Verdes. Este señor, entre cometas, ahora uno de los promotores de la actividades de MSR. Baixo a súas siglas, o Movimiento Social Republicano, que mica tiende social ni de republicano, amaga una ideología de extrema el heregua de la Alemania nazi, a la citada en odio al esfren o control social y a falta de libertad. Amaga baixo una mascaruta de demócratas y sociales de cara a la ciudadanía va una línea progresista que osillo único objetivo y trafocar a la clase trabajadora como mensajes propios la cucha. Hoy hay que olvidar que muchos de sus miembros estuvieron chutgados y condenados por formar parte de Blood and Honor, una organización paramilitar armada de extrema derecha. Esta organización ya está ilegalizada debido a suyo carácter ultraviolento y no suyo currículum y constan acciones como las listas negras de personas de cucha, que fagan honra a y y agresiones, tenencia ilegal de armas y apología de xenofobia, homofobia, homofobia y do racismo. PMSR participa en esta lucha con un, objetivo, captar adeptos y sembrar a suyas filas y traficar, sembrando cizaña a la población de Chaca, enfrontinando a ganadés con ecologistas por suyo propio interés. Queremos fervistera la estreita relación entre estas dos organizaciones y avisar a la población de suyo peligro de infiltración en las luchas comunes a los movimientos sociales. No é a vegada que nos en estas circunstancias. OMSR, un partido abiertamente neonazi afeito en poder bellas vegadas para realizar actos en puestos públicos en Aragón. En ocasiones anteriores hemos conseguido a privación de estos actos. Demandamos a las autoridades e instituciones públicas que correspondan que de, nuevo, que, que, de, nuevo, actúen ...a aturar esta concentración. A la población de de Valls, Tobillo y Aragón que refuséis y también a actos de que nada más promueven lo dio, ya en frontinación, como ya ocurrió en Ansó en marzo del año pasado. Pero esta vegada generemos así ya provocación, no caigamos en una pelea vaciva... a la que pretende el Levano SIE. Así mismo demandamos que no acudan a esta y las convocatorias promovidas por OMSR y o suyo entorno. Refirman ecologistas en acción a que las montañas, plataforma en las montañas, coordinador antifascista de Zaragoza y el bloque independentista, independentista de Cuchas. independencia da España idiota. A maioría da cucha en Euskal Herria Sur apuesta por independencia como trango previo necesario para la construcción de una sociedad más justa y solidaria. Creo que no lo fa baixo a premisa un RH esferén. Tampoco no se remite no más que a criterios historicistas y llenas antipodas de las reaccionarias propuestas do carlismo. Reclama independencia independencia a la voluntad de la actual ciudadanía. Aquí se sabrá de consultar a que exerza o suyo derecho de autodeterminación. Esta apuesta plural, e insisto, de cuchas, porque a más más que a local, UPNPNV nunca nos ha, nunca no aquí esto depositar a confianza do su propio pueblo y siempre se ha estimado más de reafirmar a que lo oprimen tras salvaguardar o seus intereses socioeconómicos, ha de estar lo suficientemente inteligente para ampliar o suyo ya granizo potencial en aquí leya, eh, teme o desconfita do concepto de independencia. Dasti que siga menester deixar esclatero que no se trata de una opción nacionalista ni ansectaria y que, como como parafraseaba subcomandante Marcos, se refirma en una identidad colectiva que no hay un simple legado que se hereda, sino una imagen que se construye, que cada pueblo creía, que es variable y cambian según esas necesidades históricas. A más rematar con añadas de enfrontinamiento armado y aplanar o caminta una nueva traza de eh, de concarar democráticamente los distintos proyectos políticos un dos argumentos para reforzar la apuesta por el independentismo y la situación del Estado español, inmerso en la idiocia de hace siglos y acentuada en los zagues tiempos. Idiota do, siglo, do griego idiotes y era en la Grecia clásica aquel ciudadano que ya era egoísta men y voluntaria a margen dos afés públicos. Euskal Herria nos ha librado de esta pandemia, pero ye platero que un movimiento popular y resistencia contra la represión han creado un alacet que de primeras ha politizado y embrecado en mayor mida a la ciudadanía. El Estado español la mayoría de la sociedad y di fuera do chuego participativo y engullo un mensaje nacionalista español de poder establecido sin decille ni rapita Esta situación no es improvisada, resulta de un proceso de reflexión salvaje y de una manipulación histórico-política sin comparanza que refleja en los siguientes ejemplos, sin a aparentes o present, y si no cambian las cosas desde venidero, diste Estado español las 40 añadas de franquismo, Principión fusilando e inhabilitando maestros, enviándote al exilio a más de 200 dos aproximadamente 500 catedráticos que existían, y insulto el sistema educativo. ...el régimen fue aceptado por la ONU a cambio de aceptar también a Mongolia, do costado soviético, en 1955, impuesta de instalación de bases militares de Estados Unidos en su lero nacional, entre cometas, evidenciando cuál era la apuesta do franquismo en política internacional. O generalísimo, y el término de RAN militar más altero en la historia no más en viu que tres, Godoy, Espartero y Franco, y era paseo baixo palio la Iglesia Católica y pleno de poder divino para practicar un genocidio contra decenas de miles de personas. Que estuvieron torturados en, el año 1900, quienes torturados en el año 1970 pasaron a la democracia como si eso no se pasado, sin ningún refugio social de aquellos bardos, os tarquins actuales... os negacionistas UPN, PP ...y os portavoces de la Iglesia Católica, o siga, un notable sector, una notable sector da sociedad... continan falando de actos contrarrevolucionario, te referirse ao golpe de Estado faixista ...y ejemplo del ambiente que encara se vive el Estado español. 36 añadas impuesta da muerte de Franco, en un solo dos dos 82 magistrados del Tribunal Supremo ...acudió a la presentación del libro de, homenaje... a quien está ese presidente de dicho tribunal mientras tres años de guerra, Mariano Gómez, que murió en el exilio sin recursos ni garra reconocidura, víctima de esta España la que a cucha vasca quiere independizarse. También pretende felo a causa de cucha, cucha española que, renunció que marxismo a eh, privatizar bienes públicos, baixar los impuestos a los más pudiens, señalar un humillán concordato con la Iglesia Católica, comprometerse con el terrorismo de Estado, amparar la tortura, empentar a ley de partidos y mesmo corresponsabilizarse de promocionar a telebasura ta más más grau idiotismo. Esquemia política do nacionalismo español, dos negacionistas do PP y da cucha mega do PSOE, han provocado que el Estado español tenga doble de y e de temporalidad que na Unión Europea. Se Sega tornado en opuesto a que, que no Holanda o Alemania. Os defensores da reforma, con el franquismo, han tornado o viejo imperio español en o territorio con más desigualdad do continente. Los mismos defensores da, la transición definida por Bergamín como Muerto Locán, Franco, se murió Locán pero no pasa rabia, han estado expertos por acción u omisión en manipulación mediática de fundar en la malotía política de suya ciudadanía, distrayendo sobre lo importante con cuestiones eh, insignificantes, potenciando la mediocridad y creando problemas y soluciones de que aceptemos intartir más necesarios, por ejemplo, la crisis económica y la aceptación como inevitable de la pérdida de derechos sociales y la venda en oferta la propiedad pública, siga a ENA a as caixas de ahorros. Independencia, de evitar aquí, como en la tercera de ABC, dicen que a unidad de España no es solo que un bien político, que también un bien moral, con que el principal problema de España ya es suya vertebración, o suyo ser como nación. Y también tafullir de la atrofia política de un Estado sitiado por Belén Esteban, a duquesa de Alba y a Borbonada del Inte. Independencia, tan enronar a memoria en los pozos del isubliu y recuperar a utopía una sociedad más democrática eh, por participativa, con movimientos e iniciativas sociales que empenten y plenen de contenido contenido político a la nueva República Vasca, donde el internacionalismo y solidarios con las cuchas de traza preferencial de los pueblos los estados español y francés, independencia assegura la libertad confosa. Avui tan sols una mentida. a mi idealismo, si no materialitzes no entendràs. Vaya conflicta, lluita, prueba, experimenta. Pues este era un artículo escrito por el periodista Pachi Zamora que charlaba de independencia, de independencia de su país, pero que bueno pues eh, puede puede hacer honra pues a cualquier pueblo que ameniste a independencia, siga este Libia, Palestina, Irlanda o Aragón. antes de pasar con otros temas, tos disamos ahora con una canta de Huellas de Barro. Aquí donde el consumo consume el placer, sigo el camino recto. Estudiaré al parecer, así es como se consigue ascender. Cuido y mimo mi aspecto. Al amanecer, calzoncillos limpios son menester. Por lo que pueda suceder, si no soy aparento, buscaré una mujer, un pisito y veremos los hijos crecer. Para vivir solo necesito éxito. Me esfuerzo en mi trabajo, curvo a destajo. Quizás aquí si me valoren como merezco. domingo es fiesta, conozco al encargado, parece majo. Llego a casa sin tiempo para que más quiero cerrar la puerta, colgar chaqueta en el perchero. Los pequeños duermen y allá en el sofá sin sueño y con ganas de verme, pero yo no puedo. Soy feliz al haber conseguido mi objetivo en esta vida. Santa estabilidad, el jardín, 200 canales de televisión, Kelly, calefacción, coche y parking. Un coli que caga jazmín, la calma es aparente. Prestigio al fin entre la gente, posición social ganada con el sudor de mi frente. No ayuda nada a mi capital a fin de mes siguiente. Sistema económico cogido por pinzas es lógico. Igual que la inflación se hinchan los ricos, para el pobre dar un paso más es un trompicón. Clon sin don, uno entre el montón, consigo. Cada uno poco más que la piel como abrigo, y con él su único testigo. Haber conocido el destino es nuestro castigo. Nacimos con la espalda larga hecha para su látigo. Si no piensas igual, eres un radical. Se llama opinar dónde está el mal. muy bien el mal, siervo el capital. Dentro de nada vaciana hasta el mar. Si no piensas igual, eres un radical llama a opinar dónde está el mal. Haré muy bien el mal, siervo del capital. Dentro de nada vacía hasta el mar. Esta ciudad vendida vaga la deriva. estas alturas ese di que tapa la salida. Ahora expo, después gran estafa y fracaso. no es más que la gota que colmó el vaso. Este planeta es una gran bola de mierda que gira para escapar de su propia pestilencia. Rechazo el costumbrismo absurdo. Mi camino es un trazo entre su ciencia. Si quiero que me entienda, relajo. El peor mal, el trabajo. Cuando su único es el fajo. Sin motivación, acción para el patrón, se hace el bajo. Todos compañeros, sí, pero él arriba y tú abajo. No haré del curro mi vida. Unas horas para sostenerme, las demás para mí en el día. y día, día. Hay que saber enriquecerse. Algunos ahorran verde, la única vía es conocerse. No haré de mi vida un curro, mis rimas son lo más real que tú imaginas. 100 grados en la instrumental sustenta el beat. Más a capelas molan con beatbox, En fin, puedes presumir de buga o de piba. Chunga, pegate Debajo del disfraz, tu espíritu de plastilina. Sin virtud en tu retina no hay inquietud. Falto de ímpetu en tu actitud. Si escondes la cabeza como el avestruz, te adiestran. Si no la escondes, corres más riesgo. y advierto, y os correspondemos con esto. Vive tu vida, yo vi al resto. Y que le jodan a la expo. Y que le jodan a la expo. Ajá. 2008, huellas de barro, huellas, de, ba, de, ba, de, ba, de ba, de de de Cuando el río suena. Cuando el río suena. Pero vamos a ver, ¿cómo vamos a, esperar que nos defiendan en la postura del trasvase aquí los políticos, haciéndonos la expo, la expo del agua, y con ella destruyen el río y lo, revientan, y lo exprimen ahí? Sin vergüenza con proyectos de campos de golf, casinos por ahí en el desierto, como si nos sobrara algo. No juguéis con la gente, maños. El agua sirve para cultivar, para beber, para lavarse. Sí al trasvase, cojones. Sí al trasvase, directo para el Cantábrico ahí al mar. Sin vergüenzas, es que no lo merece. No merecéis el agua que tenéis, maños. qué bien me he quedado, Tron. Bella, 101.8, Radio Topo. Somos en guerra, somos en guerra. una sorprendente y terrible y por eso no las cuitamos nos mellos. Pero que España plegara de entrar en guerra ya un total tan empírico como la ida la gravedad o que el planeta chira redol do sol. Los telediarios reproducen la par de guerra y argumentan los motivos. siempre legales y humanitarios, sin, pena, a democracia y libertad de estos pueblos salvaches que, entre tú y yo, no son prestos a gobernarse y amenistan que nosotros, a cuna de civilización, les tiremos un cable. Este auto tan rápido que ni ha dado tiempo a organizar las protestas. No vaya a estar que se nos embolique una como en 2003 en medio mundo. Me dan o que las protestas no serán tan grandes. En esta ocasión el discurso ya da raso unilateral Que pensé PSOE que el lecheón de medios de, medios de comunicación rufieste, rufierte esa chornal de artistez mercenarios replega subvenciones, nos venderá que más lo o chico tal liberar a un pueblo lleva un bombardellalo un cazabombardes a reacción y misiles tierra-aire. La maquinaria del discurso único se ha meso en marcha La principia principiado a redolar los hostelediarios, transcriben los comunicados del alto mando en las ofertas dos soldados de fortuna de información y mejor no manaseye. Primero, me dan ganas de vomecar, después de meter bombas. O digo muy en serio, con sucede prego de darle a xame chugando, a a Tetris batidas, sobatidas, a las dos cosas de vez. Somos tan buenas personas que metemos en riesgo a vida de nuestros soldados y gastamos millones de euros en cara que ni pues no tengamos tal ley de dependencia o lista de espera en la seguridad social, siga de meses en salvar al pueblo libio. Son como ninos y no saben lo que quieren. Orien y una mena de jardín de infancia y nosotros somos las puericultoras y pediatras. Israel o director de guardería y Estados Unidos o propietario y amo del, edificio somos en guerra. De verdad que suena muy garramplero. Yo soy una mica patusco y tengo una guerra no más feria honra tarraen. Sería perfecto prisionero. De feito, Alintes de Stane en declararme insumiso. ya después, de ilustre, un ilustre guerrero, José María Aznar, abolió el servicio militar y proque a prestación social substitutoria, a que me negaba a cumplir porque no me ganaba de cubrir un puesto de trabajo que un país de familias que ferau podría exercer de, traza remunerada. Pero como de costumbre y bien estando una máxima, nos somos yendo por los pollos de Somos en guerra, seguro. Y esa sensación de estar en guerra, de vivir una guerra, la presionaba a Chen continúa marcando en Zara y Telecinco continúa emitiendo programación basuera. O mi vecino continúa haciendo gambadas con la silla mascota como psicosa. A mi pai regas plantas, juvenil y parolero. Yo, verdad, una guerra me esperaba, cual cosa más espectacular en esta carrera, micrófono en man, o de la tuerca, por ejemplo, preguntando a los transeúntes a venir en cuestión cuán historia grave vegada que España dentro en guerra, la gran mayoría habría de meditarlo seriamente. Probablemente contestarían a guerra civil española. En cambio, se pregunta se cuán historia grave vegada que España participó en una guerra, Entonces contestarían a de Irak, ahora la de Libia al ofrecer matiz en una apariencia enormemente diferenciador, de entrar en guerra o participar en una guerra. Esferen en apariencia, se trata de un eufemismo empleado por los medios, pero en realidad no existe diferencia entre participar en una guerra o de entrar en guerra. Lo que sucede ya que todos los conflictos en los que participa Papa Occidente se dan en lejanas regiones del mundo, que el ciudadano normal no tiene sensación de que el país ha o huye en guerra. Perfectamente en suyo derecho, cazas iraquíes podían haber bombardeado Madrid o Barcelona, y guerra tratado internacional, como de Ginebra podrían haber objectado en cada respective. Se mantiene un cazabombardero libio su bomba sobre Valencia, ofería con la ley y el derecho internacional en man. mano. Lo sucedió mientras agarra guerra dos Balcáns y la de Kosovo. Que tenga mal pronto aunque nos pese sin Nuestros nuestros políticos salaban de que nuestro sistema constitucional atrayó o, periodo de paz más longo que conocido España, argumento habitual tras vender a monarquía como, como institución, a transición como santo grial, a mentira repetida de que la fartalla se convierte en una verdad inamovible. Y si hubieran nuestros, políticos que en un periodo de no más 13 años, España ha entrado en guerra en cinco ocasiones. Primera guerra del Golfo, guerra de los Balcáns, guerra de Kosovo, segunda guerra de Irak y invasión de Afganistán. Ahora entendemos tenemos que adivine una otra más. ¡Gracias! encara que resulte increíble, a nuestra generación ha entrado en guerra más vegadas que son nuestros lolos. A fuito de que, se de que se tracte de países cuasi indefensos respectiva a la OTAN y sigue imposible que nos alcance a crudeza la guerra, feliz parixer o concepto en sí, pese a que con la legalidad internacional sobre man, a dos países belicherans mencionados podría haber restido a España o a los dos suyos iría a pensar que tal clase de no más se entra en guerra cuando ambos países sufren las miserias da mesma. Las bombas, a fambre, as esferras, os cubillaus, no más se producen en un bando. Suelen en una etnia, ubicación geográfica por lo que el otro bando que no sufre las esferras, so que no más las produce, no entra en guerra, nomás y participa, como que participa en un sorteo en unas olimpiadas. Les falla goyo, no, lo disfrazan con eufemismo mismo trapacés o lo edulcoren de cínica intervención humanitaria, somos en guerra, y con yo que no cuenten. A suya soberbia y medrana, a suya violencia, desconfianza macabra. Saben que Beldilla lo, lo muy caro, los relojes de historia corren a suya contra y a favor de los pueblos. quitazas a vuestras focinas zarpas imperialistas de Libia. Este llega un artículo lo de Nega de, un integrante de la musical valenciana Los Chicos del Maíz, sacados en la red. Con él no hay alternativa, ni existe ley que prohíba el cagarla sin querer. No se puede decir que tenga mal pronto aunque nos pese, simplemente es tonto, simplemente tonto, simplemente es tonto, simplemente tonto, simplemente es tonto, simplemente simplemente es tonto, simplemente Ya llega momento el tiempo no pasa en balde. Quiero que este fracaso termine con nuestro alcalde. La mayor tapadera mundial de 2008 organizada para... O tabú das mortes baixo cusira policial. Familias de persoas que han fenecido baixo cusira policial e defensores de dereitos humanos denuncian o longo período da que estos casos sigan investigados e a presunción de veracidade das declaracións policiais. Diego Viña, ya ingresado en los calabozos del cuartel de la Guardia Civil de impuesto una detención ilegal, ya que no existían indicios de delito. A esta circunstancia se debe o feito de que a Guardia Civil se negó a administrarle tratamiento médico y y otros traslado a un centro sanitario. Antimás desconectó unas cámaras de videovigilancia do calabozo, aunque se trovaba Diego. Explicaban en una nota de prensa a Comisión de Denuncia de Galiza y a Coordinadora Estatal de Solidaridad con las Personas Presas, Odilla, que las pruebas testimoniales y periciales fueron presentadas en el proceso de responsabilidad patrimonial que se ha abierto en la Audiencia Nacional por la suya muerte. Y ese mismo día, familias de otras personas fenicidas bajo policial y defensores de derechos humanos se concentraban en Madrid para denunciar las muertes que se suceden bajo cusira policial y la dificultad a que éstas sigan investigadas de traza rápida y efectiva. Por fin ya una unión familiar y de afectados, que somos que hemos de tener a parola. Continuando ejemplo de las maíz de Plaza de Mayo, queremos ver vistero este problema, explica Fran de Buey, la Comisión eh, de Defensa de Galiza. Dista traza, tanto en abril como en mayo, familias y amistad de Diego Viña, José Tarrío, David Chacón, Miguel de Buey, Antonio Payas y David Blanco se han achuntado a las zagues visitas a los chuzgaos que la defensa de Viña, eh, que de Viñas afeito. A unión fuerza, y esto ya ya hace tal cuando Stau nos quiere tapar a boca estos casos no se parla en Garrapuesto en los grandes medios se ignoran porque no interesan. Somos Basuera Tiles, explica eh, Ermita, García, maíz de Antonio Payas, que reconoéis que desde que o suyo fillo estoy asesinado ya no la gana de continuar viviendo. A nuestra ilusión yo chuntar a todas las máis y hacer una marcha a instituciones penitenciarias en Madrid, pero a Chen no responde prou. Tengo miedo, se lamenta Dominga Pastora, a May de Tarrío, que se muestra esperanzada, ya que en caso de Viña España, indica que se va a rematar chuzando os acusados. En este caso, a su pai y a Belús dos suyos compañeros do cuartel de la Guardia Civil, aunque fenixou en 2004. Una victoria moral de estas familias que plegará, a lo menos, seis añadas de impuesto fallecimiento de Viña. O tiempo ya la hace tal, porque desde que los feitos suceden diga que se investigan, pueden desaparecer las pruebas, explica Luis de los Santos, abogado del Grupo 17 de Marzo, Sociedad Andaluza de Churistas tal Defensa los derechos Humanos. un largo periodo de tiempo, hasta que estos casos sigan investigados, cosa de unisen insuficientes tratamientos médicos. La ausencia de grabaciones eh, sobre o tracto en comisaría presunción de publicidade que gozan de tener as declaracións dos policías afectados segundo as denuncias consultadas por Diagonal. La mayoría los médicos no saben cuál lleva o protocolo que han de seguir cuando un detenido denuncia que estaba agredido por la policía. Esta, a policía, no ha de estar en el reconocimiento y, parti, o partido médico ha de estar enviado a chuzgao correspondiente y no entregado a policía que acompaña o detenido, explica Jorge del Cura, portavoz la coordinadora de la prevención da tortura. Tod me paréis fuerte, pero lo que facione en el hospital con o mío fillo no me deis a vivir. En un hospital no puede haber ningún esposado y inmovilizado un partido de o cuerpo paralizado por a suya malotía. ¿Cómo puede consentir esto un médico de de una persona que se lle morindo? Por eso hemos denunciado o Servicio Galego de Saúde, explica Pastora. Además, las promesas de que las dependencias la Guardia Civil y e la Policía Nacional serán dotadas con cámaras de vigilancia, esto no sucede. Si reivindicamos la instalación de este mecanismo de la eliminación de la tortura, como se ha feito en Cataluña y e País Vasco, este habría de estar cusirao por de los derechos humanos, de Siche e de los Santos. Por la suya parte, del cura apostilla, las cámaras y aduyan, pero non son pro de evitar las torturas en comisaría. O problema ye si a imagen de impuestos se remite uno no pasa o chuzau. En el caso de Diego Viña, se desconectó en las cámaras de videovigilancia do calabozo. No había la prueba de su suicidio. Los balones con que se va forcau estuvieron aventados la suera por la Guardia Civil, según o propio teniendo cuartel. Si esto le pasa a un de un Guardia Civil, no podemos presionar que le puede pasar a cualquier persona, afirma Del Buey. En otras ocasiones, ni siquiera las pruebas gráficas de la agresión son pruebas que un condene condena los responsables. 1 de junio, o Tribunal Supremo obligaba a la Audiencia Provincial de Barcelona Barcelona a repetir o xuicio aos Mossos que evan estado grabados con una cámara amagada en la comisaría del scores Barcelona, mientras abatanaban a un detenido en 2007. A Fiscalía e a Acció dels Cristians la Abolición de la tortura recurrieron a la máxima instancia judicial, ya que la audiencia eva considerado probado que os achens se extralimitó en el empleo de reducción y en movilización, pero se descartó o tracto vechatorio u degradan. Tres añadas de impuestos feitos se reúbe o proceso judicial. Administramos de una reforma legislativa y estos delitos habrían de solucionarse por vía rápida. No se puede tardar en las trazas que se, que se han producido. Denuncia del cura. desierto, al final de las puertas de la evolución. ADN, la caja negra, es una especie de mística natural en el aire. Que se me ha muerto hasta el cactus, oye se ha quedado seco. Tengo un corazón regado con vino y colgado dentro del pecho. No sé si pesimista o masoquista frustrado, pero mis venas filtran enfados mientras siga hasta vos. Perdí de vista el eslabón que a Darwin le robaron, pero a mi talón de Aquiles le falta para ser lejano. Esta no, de los lamentos ya mejor ni hablamos, que todos estamos hasta los huevos, hasta los ovarios. Algo nuevo en un varios, de pesado, siempre con lo mismo. Chacho, a turar por un rato de información y tosimos a disar con una canta de hip hop que se dice home. like the tail of the pup. I'm paying dues till I register heat. Sure hope I don't end up on the street. Homeboy, homeboy, everybody needs a home. Homeboy, homeboy, everybody needs a home. So many people rise and fall. Who's looking after you at all? Nobody knows anybody at all. Strangers in paradise down at the mall. Homeboy, homeboy, Everybody needs a home. Homeboy, homeboy, Everybody needs a home. Home, home. Everybody. tricky, tricky. I love my home and my family. Who's gonna love you when the mountain gets steep? Buscamos tecnología y sembramos miseria, un artículo quitado de rebelión.org. Si podéis seccionar el suyo portátil, osillo suya pantalla de plasma o suyo teléfono móvil, acceder a suyo corazón y trobaría coltán, un mineral que se produce a partir de columbita y a tantalita. Se trata de dos robins radius en un mundo que, desde fa unos años, se han convertido en materia prima estratégica. Australia, Brasil, Tailandia y Canadá son los grandes productos, pero ya República Democrática del Congo, a quien tiene, o 80% de las reservas mundiales. Impuesta a explotación este mezclayo de piedras color azul a y a financiación de guerras y explotación infantil. Se creía que por cada kilo de mineral extraído mueren de 2 a 3 niños. O que faqueo coltán siga tan preciado son las suyas propiedades de resistencia a la calor, de conducción y de almacenamiento de energía. Por estas razones, el oro griso llebresen en no desembolique la nueva tecnología, desde un DVD a un satélite, desde una nave espacial a armas telemenadas. As guerras do Congo, con máis de 4 millóns de muertes, non son estadas guerras tribals, so que guerras da fese con o Tantalio, afirma Alberto Vázquez Figueroa, autor do libro Coltán, Ruanda e Uganda han furtado ao Congo o precio mineral e l'han vendido a países como Estados Unidos. Con iso han puesto a financiar as guerras. se convierte en despensa dos países desarrollados, mientras en suya sociedad sociedad nomás y queda muerte y miseria. O jornal de niños que trabajan en explotaciones de entre 6 y 10 años de de 0,25 euros diarios, con consiguen cobrar. Muchos mueren en terrecaos en los lurtes de tierra que se les vencen de encima, otros intoxicados de alentar o polvo das polvaredas. Cuanto más chiquez, mejor plegan en puestos de difícil acceso, más amanda mala hora. Pero lo coltan no nomás trae muertes accidentales. La guerra, disfrazada de rivalidad tribals, origina desplazamientos más de un millón según a ONU, fullidas desesperadas a las familias se espaldan en atrafucadas enrestidas, y se cometen violaciones y toda mena de atrocidad con total impunidad. Joseph Kony dio líder de la resistencia do señor, un ejército ugandés que se ha financiado con furte de minas y el asalto de camiones de, coltán. A terror que creyó es tal que en Uganda surtieron los caminantes de Nuey, niños que fui llevando suyos fogados emboscadas no estar raptados y estar empleados como soldados o, en de las niñas, violadas por los mandos militares. Estella, Radio Topo. aquí ofendo ya de web, remerad que seremos con vosotros un otro lunes más, la eh, a semana veniente... de 6 a 7 de la tarde, aquí en Radio Topo 101.8 FM. Y bueno, pues antes de, no deixatos, todos como ya hay un costumbre de fa tiempo, eh, pues una eh, las palabras de una canta que nos fago, a cualquiera de nosotros que hacemos el programa. hemos trigado una canta de Neil Young que se dice Keep on Rocking in the Free World. Colos en la carrera, rollo blanco y azul, Chen rastreando los suyos pies, Chen dormindo en los suyos zapatos. Pero había un señal de alarma a la fin da carrera, Vio un puyal de Chen diciendo que sería mejor que estasen los muertos. No me siento como Satanás, pero asinas soy yo taels, es que miro disublidalo, pero no puedo de garra traza. Continua petenando por el mundo libre. He visto una mujer de Nois con un bebé en las suyas mans, bajo a luz de una vieja carrera amando un pozal de basuera. Ahora ella ya avienta a un nino y y a conseguirse un tiro. Odia la suya vida y lo que ha feito con ella. Ve a un niño más que nunca no irá a la escuela, nunca nos se enamorará, nunca no conseguirá trobarse bien. Continúa petenando por un mundo libre. Tenemos milenta de puntos de luz taosinteito. Tenemos una repolida y caballerosa máquina de pistolas. Tenemos gran almadecens. Tenemos papel hichénico. Tenemos caisas de aislán térmico tal Tenemos un hombre de Achen que dice que cal mantener la esperanza viva. Tenemos gasolina ta cremar. Tenemos camins ta adugar. Continua petenando por un mundo libre.